Bona nit i benvinguts a Noctilien. Esta nit tindrem un programa molt especial, amb música en directe, entrevistes i viatjarem a la vela Itàlia amb la nostra imaginació. Siento impotente, condenado a fracassar. Començarem amb la secció versió original on el reconegut periodista internacional John Sistiaga parlarà amb nosaltres sobre els papers del periodista de guerra, l'etlètica professional i la cobertura mediàtica dels conflictes bèl·lics. Després, a la secció d'Objectiu Lluna, la nostra col·laboradora, Maria Bonillo, es portarà a fer una visita per Roma, a la, la ciutat eterna. Per a completar aquesta visita, l'estudiant de la Universitat de València, que està realitzant el seu Erasmus a la capital italiana, a Paro Puerto, es contarà de primera mà les seves experiències. Que la calles se abren hacia el temporal Per acabar, Mara Landa, a la quinta columna, donarà una visió de la professió del periodista i l'opinió dels estudiants de la Universitat de València d'aquesta. A més, la col·laboradora Marta Ramon, a 110 decibels, ens portarà des del coll la música del cantautor Hugo Mas, que l'escoltarem en directe. Que vamos hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, siempre hacia adelante. Comencem Nutilien i al micròfon Pablo Garrigós. Però abans de tot això, el nostre company Sergio Moreno ens porta l'agenda de la setmana. Hola, Sergio. Hola, Pablo, bona nit. Doncs ja ha passat l'estiu i sembla que no tornarà, a jutjar pel fred que estem patint aquesta setmana. Si encara així voleu eixir de casa, enfrontar-vos al fred de ple i tindre un bon pla d'oci, així van algunes propostes des de Noctilien. Aquesta setmana ha tornat al Teatre El Micalet l'obra Un sopar de compromís, que s'havia estat representat a Barcelona. La temàtica de l'obra, un sopar de dones en què unes amigues es conten i debaten al voltant dels seus problemes, pot semblar recurrent, però l'excel·lent interpretació de les actrius aconsegueix mantenir l'interès d'un públic que acaba connectant a la perfecció amb aquestes cinc dones. Una altra proposta teatral molt interessant és l'obra Sentiments, dirigida per Pep Sánchez. El grup de teatre Assaig, pertanyent a la Universitat de València, representarà l'obra per última volta del dimecres 18 al dissabte 21 de novembre a l'edifici històric de la nau, a les 8 de la vesprada. Per als que gaudisquen de la música jazz, a partir del proper dimarts 17, la Universitat Politècnica celebra una nova edició del seu Festival de Jazz, amb convidats procedents de països tan diversos com Bèlgica o Mali, en una mostra de la gran adaptabilitat i riquesa del jazz com a gènere musical. A la Filmoteca de València se celebren aquesta setmana diversos cicles de cinema, des del cinema francès, amb un cicle dedicat a la Nouvelle Vague, fins un altre dedicat al thriller americà dels anys 70. Podeu trobar-ne més informació a la web de la Filmoteca. Al Centre Cultural Octubre, el dijous 19 de novembre, es tancarà el cicle 20 anys sense el mur, en referència al mur de Berlín. Participaran en una taula rodona reconeguts periodistes com Vicent Partal o Gemma Casadevall, que analitzaran la caiguda del mur sota el lema «Ningú no s'ho esperava». També a l'Auditori Montaner del Col·legi Major Lluís Vives s'analitzarà aquesta qüestió. Dins del Cinefòrum, 20 anys de la caiguda del mur, es projectarà la pel·lícula alemana de 1990 anomenada Els arquitectes. I finalitzem amb dues propostes musicals ben diferents – D'una banda, recomanem encaridament el concert del cantautor nord-americà Mika P. Hinson al Port de València el dia 18 de novembre. D'altra banda, el dissabte 21 de novembre, l'Institut d'Estudis del Camp del Túria organitza un concert en homenatge als moriscos expulsats d'aquesta comarca ara fa 400 anys. Al pavelló Pla de l'Arc de Llíria actuaran la Unió Musical, Miquel Gil, Pep Jiménez, el Botifarra i l'Orquestra Àrab de Barcelona. començar el primer programa, hem volgut fer una autocrítica del paper social dels mitjans de comunicació i parlar un poc de la professió del periodista, tan devaluada últimament. Per analitzar aquest tema, hem parlat amb John Sistiaga, periodista de 4. Abans d'escoltar l'entrevista, direm que Sistiaga és un dels periodistes més coneguts i respectats pels seus reportatges i cròniques arreu del món, així com per la seva credibilitat. Però bé, El perdón mm, perdó, però que més ha marcat la seva trajectòria ha el asesinato del seu company José Couso mentre en la guerra de d'Iraq a 2003, a mans de las tropas norteamericanas. No obstante això, el millor será escoltar de primera mà les experiències esta figura del periodisme en llocs de conflicte. Estrenamos programa. programa. Muy bien. <laughs> Conocemos trayectoria profesional, mm. pero ¿cómo es John Sestiaga cuando se apaga la cámara? Mm. Pues es el tipo este que tienes delante, de camiseta, de mm, hablar cercano, que, le gusta las cosas más o menos triviales que nos gustan a todos, como mm, ver la televisión en casa y ver Flash Forward los martes y salir a hacer un poco de deporte en fin de semana y, leer mucho. Creo que soy bastante trivial. Por otra parte, creo que no puede ser de otra manera. No hay que vender ningún producto extraño. No somos ni superhombres ni, ni tipos duros. Somos personas absolutamente normales que de vez en cuando tenemos que ir a, cubrir un conflicto y que en esos momentos sí que nos dotamos de cierta coraza que nos ayude a pasar los momentos más complicados. ¿Qué te impulsa a sumergirte en este tipo de periodismo que haces? Pues que las cosas ocurren y alguien tiene que contarlas. Entonces, eh, la experiencia me ha ayudado a que en mi propio medio eh, me digan siempre a mí como primera opción si, un conflicto que creemos que es importante y que es necesario que estemos allí, lo quiero cubrir yo. ¿no? decir, a mí no me mueve ni, la adrenalina, ni la testosterona, ni el morbo, ni, ni la sangre. A mí me mueve que un conflicto es siempre un acontecimiento histórico, que en algunos momentos es muy importante para la sociedad en la que vivo y que tengo la inmensa suerte de poder eh, ser yo el que lo cuente. ¿Cómo vences el miedo? Ese miedo que nos has dicho que, has hecho en muchos sitios, hmm. que, es el que te hace volver a casa. Pues mm, no lo venzo. No lo venzo. Procuro que mm, salga cuando tiene que salir porque sé que es el que me va a salvar la vida sino creo que el miedo es el, gran acompañante que tenemos siempre, el tipo invisible que va al lado nuestro y que es el que te ayuda a, salir vivo de situaciones complicadas. No hay que vencer el miedo, sino hay que llevarlo de la mano. Eh, tiene que ser como una especie de hermano mayor que te dé buenos consejos, ¿no? ¿Y tus referentes quiénes han sido? Mis referentes son más literarios que periodísticos. Creo que mm, eh, em, em, leerse a Kipling cuando vas a Afganistán eh, es indispensable, eh, como leerse a, a, Gabo, ¿cómo es Gabo? Este, a, a Gabriel García Márquez cuando, cuando vas a Colombia prefiero referentes literarios antes que periodísticos. Los periodistas al final contamos datos y cosas eh, pero muchas veces eh, esos referentes literarios te ayudan a entender situaciones que, a ti se te han escapado. ¿no? ¿Para quién haces tus reportajes? ¿A quién te diriges? ¿Un público determinado o, a general, público general? Mm. Yo no me dirijo a, ni a un público joven ni a una audiencia mayor. Eh, intento, yo intento comunicar intento comunicar al mayor espectro posible de gente. Intento que mi, narrativa eh, de la narrativa del reportaje sea asumible y entendible por todo tipo de público y que, digamos, em, la gramática que utilizo eh, pueda enganchar tanto a la parte más joven de la audiencia como que sea entendible para la parte más mayor. Creo que em, el, reportaje tiene que hablar por sí mismo y no tienes que... Mm, eh, dirigirte a, no sé, a un público bloguero o a un público de mayor de 50 años. Tienes que aspirar a que todo el mundo te vea y te entienda, ¿Y tus reportajes en los lugares, los conflictos, cómo los eliges? Porque hay muchos conflictos. Sí, pues, pero mm, no, no, siempre hago reportajes eh, de conflictos. Eh, es más, diría yo que últimamente apenas hago reportajes de conflictos. Hago reportajes em, de, lugares donde creo que se están produciendo acontecimientos que muchas veces pasan un poco desapercibidos en nuestras sociedades y que es importante ponerlos ahí un poco en la, en la mira de todos nosotros. ¿no? Elijo los reportajes porque creo que o bien son de actualidad o porque creo que pueden ayudar al público a pensar y a reflexionar sobre eh, grandes problemas de, que son su por cualquier sociedad. Y elijo los reportajes en función eh, de, su importancia para nosotros también. Casi siempre estoy de acuerdo con mis jefes. tampoco elijo un reportaje de esas cosas que me apetece hacer a mí y solo a mí y nadie va a entender por qué he hecho eso, ¿no? siempre mi jefe me dirá, pues bien, adelante o, no, casi nunca me lo dicen. Ahora nosotros somos estudiantes de periodismo, y, pero tenemos una visión bastante pesimista de la profesión. Y después de tu trayectoria, ¿cómo ves la, situación del periodismo? Bueno, pesimista también la tenía yo, la visión, eh, cuando yo hacía periodismo, ¿no? Y cuando uno acaba la carrera, eh, no todo se pone de tu parte para que hagas las cosas, ¿no? Yo creo que el periodismo, como por otra parte casi todos los oficios, se basan en tres cosas fundamentalmente. Una es la preparación, otra es la ambición, pero entendida como ganas de hacer las cosas y confianza en tu propio talento, no entendida como eh, el trepa. Y la tercera pata es la suerte. Con esas tres cosas se puede triunfar siempre en lo que quieras. Es decir, ambición, preparación y suerte. Combinándola las tres, te sale. Si combinas solo dos es difícil. Es decir, puedes ser muy ambicioso y tener suerte, pero si no estás preparado te pillan. Puedes ser ambicioso y estar preparado, pero si no tienes suerte seguirás siendo ese periodista estupendo que nunca tuvo su oportunidad. Y puedes tener la oportunidad y estar preparado, pero si no tienes ese talento no vas, no, no llegas. ¿Te ha afectado personalmente alguna de tus investigaciones o reportajes hasta el punto de dejarla? Hasta el punto de dejarlo, no. Creo que siempre hay que mm, saber entender, digamos, los mensajes y creo que hay que saber entender qué vas a lograr con tu, historia y con tu reportaje. Creo que hay que saber retirarse a tiempo y creo que hay que saber eh, sacrificar algo que tienes por un beneficio superior, no para ti, sino por lo que estés haciendo. ¿no? Es decir, he tenido que comerme una gran exclusiva de un español secuestrado durante dos años por las FARC porque la embajada me pidió que no lo diera porque iba a complicar las negociaciones, que estaban muy cerca y lo que podía ser una gran exclusiva en un momento de gran auge informativo de los secuestrados en Colombia, porque la Betancur estaba todavía secuestrada, el pelotazo que podía suponer, pues un español lleva dos años, un tipo de Albacete y nadie le hace caso, con foto, con grabación, con un stand-up en, la casa donde secuestraron, con las fotos de los secuestradores, con las grabaciones de lo que le pedían, pues decidí comérmelo porque me lo pidió la embajada. Y lo que no puedo yo asumir es que un secuestrado vaya a haber doblado su secuestro porque ha salido la noticia en España y los secuestradores piensan que ahora pueden sacar más dinero, ¿no? Por él. Bueno, esas cosas te pueden ocurrir. Pueden Pero pasar. por, una fuerza mayor en este caso. Sí, esto, por una fuerza mayor, sí. ¿Y has hecho tu reportaje soñado o tienes ambiciones en el mundo del periodismo e investigación? A mí me gustaría dar como exclusiva que, que ETA echa cierre la, cierra la persiana, echa el cierre, que se acaba la violencia terrorista en España. Es la gran noticia que a mí me gustaría dar. ¿Para qué te voy a decir que se acaba el hambre en el mundo? O dar la información de que cierran todas las fábricas de armas. O noticia tangible. Joder, ojalá ETA eche el cierre. Y por cercanía además, ¿no? Por cercanía, sí, básicamente también Hombre, si me dicen alguien de las FARC que echan el cierre, pues también estupendo, es una gran exclusiva. Ah, también te puedo decir, joder, ojalá encontraras a Bin Laden. Ah, hombre, pues también molaría, pero seamos serios. ¿Cuál es la pregunta que no te han hecho nunca? ¿O la que te hacen demasiado? <laughs> pausa dramática. <laughs> Mm. no es que me pilles, es que creo que no la tengo. me han hecho todo tipo de preguntas y, soy muy abierto. Si he contestado a todo. No se me ocurre qué pregunta. Igual que antes eh, igual que antes he dicho, faltan las típicas preguntas de esto, lo otro, lo demás allá creo que me han hecho todas las preguntas posibles y he contestado casi siempre. Pero en el corte deja la pausa dramática. <laughs> y bueno, nos lo has comentado un poco en la conferencia que ha tenido lugar antes, pero ¿por dónde se empieza una vez llegas a, un nuevo escenario bélico? ¿Te hmm. eh, buscas dónde vivir, pues, ¿es un hotel y luego qué? Un hotel, si hay. ¿No? muchas veces tiene que ser una casa que te presta alguien o una tienda que te, te presta alguien <clears throat> cuando llegas a un conflicto llegas a un lugar desolado, donde no existe nada de lo que tú creas que debería existir. No sales de un, avión y te coges un taxi, te vas a un hotel, hay un recepcionista esperándote, tienes un voucher con una reserva, funciona la tarjeta de crédito. No, cero. Empieza de nuevo. No hay nada. En el aeropuerto te tienes que buscar a alguien que se arriesgue a llevarte a la ciudad. Por ejemplo, en el aeropuerto de Bagdad, los 8 kilómetros que había entre el aeropuerto y el centro de Bagdad le llamaban la carretera de la muerte por todos los atentados que había allí. Los americanos tuvieron que talar y podar todos los árboles que había en los 8 metros que había de cuneta a cada lado para dar más margen a, a los, los vigilantes que pasaban por allí a detectar si había algún tipo esperando. Y tenías que hacer el así. Y cuando llegas a la ciudad, buscas un hotel, si lo hay, que te costará el triple por una habitación sin ventanas, donde pasas frío por la noche, por unas sábana si las tienen y por unas cuantas botellas de agua con la que tienes que lavarte como los gatos por el día o por la noche porque por supuesto no hay agua corriente. Esas son las condiciones en las que se trabaja en un conflicto. Y para buscar fuentes o qué es lo que nos interesa un poco en este caso como periodistas. Suponiendo que tienes, sí, suponiendo que tienes esa cierta preparación de la que hablo, es decir, que sabes más o menos a dónde vas, lo sitúas en el mapa y no hace falta que hables ruandés o afgano o, árabe en Irak, eh, sino que chapurrees un poco de inglés. Mm, cuando llegas a ese sitio, más o menos sabes eh, lo que te puedes encontrar y buscas fuentes locales. Casi siempre las fuentes en estos conflictos, en estas historias, suelen ser o periodistas locales que prefieren realquilarse como fuentes o como, como conseguidores, digamos, como minders de, los periodistas y, cobrar un dinero que les viene muy bien, o los taxistas. Entonces esta gente encontrar a alguien que sepa algo de inglés con el que te puedas comunicar y que te indique un poco, a ver, cómo se puede ir a un sitio, a otro, mm, qué historias puedes hacer. Y las historias las puedes encontrar en cualquier momento, en cualquier día y cualquiera te puede soplar una historia de... ¿Has ido a la biblioteca? ¿Qué biblioteca? joder, la biblioteca ha ardido por los cuatro costados. Hostias, eso es un pedazo de historión, porque te da una imagen onírica de la terrible que es la guerra, ¿no? Es una metáfora fantástica de, lo que es una guerra. O alguien me dio una idea en la guerra de Gaza de el zoo. ¿Alguien ha ido al zoo? ¿Y qué pasa en una guerra cuando, en un zoo cuando hay una guerra? Porque los animales no pueden alimentarse porque están dentro de las jaulas y si el cuidador de esos animales está en su casa en el otro lado de la ciudad donde le pilló el inicio de la guerra y no ha ido a su lugar de trabajo, ¿qué ha ocurrido con esos animales? Y cuando llegas lo que te encuentras es que la mitad del zoo ha sido bombardeado sin querer y los animales están espanzurrados y muertos y en el resto de las jaulas el resto de animales se han comido los unos a los otros. Por ejemplo. O sea, las historias te pueden salir en cualquier lugar vamos a la bolsa de Bagdad, pero como hay bolsa aquí, sí hay bolsa y además está funcionando a tres días del comienzo de la guerra, pues es otra historia, ver si funciona la economía o no, o cómo... O una historia fabulosa que siempre hago, porque siempre resulta es, voy a comprar una botella de whisky. Este simpático señor me la va a vender. Hola, ¿cuánto es? 15 dólares. 15 dólares, un poco caro, ¿eh? y entonces vuelves 15 días después al mismo tío, o 20 días después. Una botella de whiskies, ok, 70 dólares, 70, 70, 70, claro, porque estamos en guerra, porque no hay suministros, porque no hay camiones que traigan las cosas, porque no hay gente en la calle que lo compre, porque el tío necesita sacar dinero del mercado negro como sea. Las historias te salen con mirar. ¿Quiénes son los mayores enemigos de los periodistas? Mm. Los mentirosos, los propagandistas, los diseñadores de las guerras, que saben que la primera víctima de una guerra es la verdad, los que te intentan convencer de, de lo buena que es su causa y la mala que es la de los de enfrente, y sobre todo tus propios fantasmas, tus propios jinetes del apocalipsis que llegan, se sitúan en tu subconsciente en cuanto te duermes o en cuanto apagas la luz y, te empiezan a lanzar preguntas de, terribles de qué coño haces ahí, por qué estás haciendo sufrir a tu familia, por qué no ayudaste a esa viejecita a la que habían herido, por qué no le das una limosna a ese crío, ¿Por qué no te lo llevas y, lo adoptas? ¿Por qué no haces algo por esta gente? ¿Y cuál es la respuesta? Pues la respuesta es que los periodistas somos periodistas y no somos eh, cooperantes humanitarios. Que cada uno tiene que hacer su trabajo. Y que si tú te implicas demasiado, te desactivas como periodista. Que tienes que ser capaz de mantener esa fina separación que existe entre retratar un drama e impregnarte de ese drama con la suficiente sensibilidad como para captarlo y transmitirlo, o cruzar esa línea y ponerte a llorar y decidir que lo que quieres es ayudar a esa gente. Entonces dejas de ser periodista y te conviertes en un cooperante, en un colaborador humanitario. Estupendo. Hay muchos y, muy buenos y deben de existir. Pero para que acudan a un sitio seguramente tú te, tienes que mantener al otro lado de la línea, informando, para que con tus informaciones se muevan conciencias que hagan que dinero, colaboración, cooperación y gente vaya a hacer ese trabajo que tú no sabes hacer, que es el de ayuda. ¿Cómo reaccionan los militares, o los guerrilleros de uno y otro bando cuando se acerca a ellos un periodista? Pues un poco hay de todo. Algunos te disparan. Sí. Ah, <laughs> sí, sí, sí, Algunos te disparan. Em, otros te dan un culatazo, otros te sonríen, otros ni te abren la boca. Normalmente eh, el periodista no es amigo de los militares, porque el periodista está ahí para dar fe y certificar todo lo que hagan ellos. Y no siempre todo lo que hacen lo hacen siguiendo las reglas de enfrentamiento. Hay veces que se pasan de frenada y no quieren que estés ahí por si ocurre. Y no es suficiente llevar un chaleco que ponga televisión para que ellos te vean y... Mm, hombre, no, no es suficiente. Es suficiente para, eh, si te disparan, que tengas un, digamos, eh, algo que consiga amortiguar ese balazo, ¿no? Pero el chaleco lo único que hace es fijarte como objetivo. Hoy periodista, pone detrás press. En vez de hacer lo contrario, que es lo que... Sí, vamos, el francotirador que está apuntando, cuando te ve a ti, está apuntando a un, periodista. decir, no es que diga, uy, no, a este no. Bueno, simplemente ha dicho, un periodista, y sigo buscando. Es decir, que lleves chaleco te puede salvar la vida. Que en el chaleco ponga press, no estoy tan seguro. Estoy mirando. ¿Es, ¿Es más difícil para las mujeres ir como periodistas estos lugares hostiles? Eh, vamos a ver. Yo creo que en algunos lugares el ser mujer eh, complica el trabajo, pero engrandece a su vez el trabajo de, de esa mujer. Es decir, ser periodista en Afganistán y ser mujer es muy complicado, porque no te va a hablar ningún líder tribal o talibán si le miras a los ojos y hacer una entrevista a un líder talibán sin mirarle a los ojos, te deja bastante de información en, el tintero, ¿no? Pero el hecho de que estén allí demuestra que hay tías que tienen los ovarios muy bien puestos y que cada vez más mujeres acudan a los conflictos ayuda a varias cosas. Una, a quitar del mundo de los reporteros esa imagen de tipos duros que se dedican a entrar a las tipas en los bares de los hoteles, de las ciudades en conflicto y todo ese rollo. Y ayuda a encontrar nuevas, nuevos acercamientos periodísticos a, las cosas. Es decir, las mujeres ven las cosas de otras maneras muchas veces. Y eso es buenísimo. Porque allá donde tú ves eh, una familia destrozada, a lo mejor la mujer ve algo más yo aprendo mucho, porque pues, a lo mejor a mí me interesa ir a ver un partido de fútbol entre dos equipos en Afganistán y, una reportera lo que hace es ir a ver el público que hay en ese mismo partido, porque le interesa más o porque descubre otra cosa. el hecho de que haya mujeres, y cada vez más mujeres es algo, vamos, estupendísimo y, en algunos casos y en algunos sitios es de quitarse el sombrero que, que acudan. ¿no? Y ya por último, eh, termina tú la frase. John Sustiaga es... Un tipo muy normal que está harto de tanta mala leche en el mundo y que pide más cariño. Muchas gracias. A ti de acabem la entrevista a John Sistiaga de la madre de nuestros colaboradores y continúe continuem Mara Landa a la quinta columna. Hola, buenas noches, Mara. Bona nit, Pablo. Eh, ¿De qué vas a parar esta nit? Bueno, pues la columna que hemos tenido con John Sistiaga, que es un gran profesional, me ha servido como inspiración para reflexionar sobre la profesión del periodismo y lo que significa. Porque el periodismo ha sido siempre una de las profesiones más peligrosas. Un periodista siempre tiene que renunciar a algo. En algunos países renuncias a tu vida, en otros a tu libertad o a tu ideología, y en otros simplemente te piden que vendas tu alma. Un periodista es un producto que en muchas ocasiones está en venta si quiere comer, porque obviamente el periodista también come. Sin embargo, a veces encontramos algunos ejemplos que consiguen salir de eso. Unos son lo suficientemente inteligentes para sobrevivir y otros muy valientes para morir. Queremos pensar que cada uno de ellos han podido cambiar el mundo un poquito. Debería haber un intermedio entre la venta y la muerte, una situación en la que efectivamente podamos ejercer nuestra función de actores sociales y tengamos libertad para informar que es nuestra obligación. Hasta entonces, cada profesional que quiera dedicarse a esto tendrá que encontrar su equilibrio una energía vital propia que le permita desarrollar su profesión con ética y compromiso y a la vez poder vivir normalmente. Por suerte esto sí existe. Nuestras televisiones, radios y periódicos están llenas de ejemplos que de toda la corrupción, la presión, los vetos e incluso las amenazas que los rodean consiguen sacar la verdad a la luz. Los periodistas a veces somos muñecos políticos, a veces vendemos guerras, otras explotamos a las víctimas, a veces incluso decimos mentiras, pero otras veces, muy pocas, podemos captar la realidad en todo su dolor, podemos enfrentarnos a todo y podemos destapar injusticias. Y podemos decir la verdad con palabras claras y sin tapujos. Y es por esto, por estas pocas veces por las que creemos todos que vale la pena ser periodistas. Es por esa diferencia que podemos marcar, por la que aunque nos hagan renunciar a todo y aunque sea difícil y peligroso, siempre habrá periodistas. Muy bien, Mara, una gran definición y disección de lo que ve a ser la nuestra professió, la nostra professió i esta semana gràcies per, per la próxima. a todos vosotros. Continuem en la secció Objectiu i una de la mà de Maria Bonillo. Hola, Marieta. Hola, bona nit. Què tal? Pues així estem, passant el rato. Sí? sí? Bé? Bé, anem bé. Què es portes avui? Pues avui vos porte una ciutat preciosa increíble. Preciosa. Uf, és fora de lo normal y de lo comú i de lo escrit. Sí. Sí, Roma, la xita eterna. Saps com se diu? En Roma, què podem trobar? Pues Roma, eh, a part dels llocs turístics, com el Coliseu, el Foro Romano, el Trajano, el Circo Máximo, eh, totes aquestes coses, com el Campidoglio, que va ser dissenyat per Michelangelo, podem trobar també les catacumbes, el Vaticà, o sigui, el increïble Vaticà, que per la nit és una passada. O sea, per la nit, quan s'encenen els llums i estàs vora el Tèvere i dius, això, Déu meu, això és el poder. Això és el poder, sí, si se respira molt, poder. No? Un poquet, sí, un poquet. Explica als nostres oients què és el Tèvere. El Tèvere és el Tíber, el riu que travessa Roma. I el Trastevere és el que està darrere del Tíber, que és un dels barris més, més emblemàtics de la ciutat en el qual es poden trobar bars, restaurants, mm, zones de marxa i doncs, per exemple està la piazza de, Sant, de Santa Maria en Trastevere que en aquest lloc doncs, pots trobar pirats de tota classe i hi ha tios ahí tocant la guitarra i igual hi ha una dona, una abueleta i que se fica sempre en una faldeta i se fica a cantar també. Podríem dir que és la millor zona eh, a la qual no pot anar de festa si no coneix Roma. Cada plega a Roma i diu, vull que a aprendre algo. cosa. Bé, el Trastevere també se pot anar al Campo de Fiori, que està creuant el Tevere, creuant el riu, que hi ha un tramvia preciós, també, d'estos tipus del transport romà, que és un característics, un catxarret. Entonces, pues vas al campo de Fiori, que si algú ha estat en Xativa, ve a ser com la plaça del mercat, però un poc més gran, en un tio, en una estàtua ahí enmig, i carabinieri per tots els puestos. I allí estan els famosos cines també, que són vamos, emblemàtics també la ciutat. Què és el que més, des... Mm, què és el que més destacaries d'una ciutat com Roma? La gent, és que hi ha moltes coses. Hi ha gent, eh, menjar, els monuments... Molta gent diu que és una ciutat de pedres trencades. <laughs> Jo no opino el mateix. No sé. Per a que els nostres oients puguen imaginar-se el que seria una visita a Roma i se puguen tornar en un bon gust, eh, si tingueren 24 hores per a Roma, una visita mm, express. rapidíssima, express... Mira, jo us duria, conforme baixen de l'avió, vale, ahí en Añanina. De la maneta. De la maneta, ahí Champino, de, vol de Ryanair, València-Roma, <laughs> saps? Sense fer publicitat. Sí, no, jo no vull publicitar a ningú, sí que vull publicitar que se la pague, saps? Agarres el metro, línia A, baixes, en termini, agarres el B, te'n vas al Coliseu, caminant, te'n vas al foro, del Circo Máximo. Baix, al costat a l'esquerra, està la Boca de la Veritat, que és també un lloc típic de Roma on se suposa que els mentiders fiquen la mà en la boca i si són mentiders de deberes se queden sense mà. O sea, això és una... Però si les... Una... No, que jo conega, no. És una de les escenes... no clava la mà no? No, el, Berlus, el tio Berlus crec que no la fica ahí, fica en altra cosa. <laughs> Però que això va... sale en la pel·lícula Vacaciones Exacte. en Roma. Anava, ah, és el que anava a dir a continuació. És una de les escenes més, més conegudes de la pel·lícula Vacances Romanes, Vacaciones en Roma, en la grande... Audrey Hepburn. I per continuar? Per continuar, mira, me aniria a dinar. Estic en la boca de la veritat. Creuaria, me n'aniria al traste de a dinar. Algun bar que pugues conèixer? Sí. Carlomenta. Carlomenta. Carlomenta. Bo? Per 7, 7 o 8 euros tens un plat de pasta increïble, o sigui, com el que fa la mamma en casa, igual, igual, com si n'hi haguera la típica abueleta ahí en la cuina cuinant, però el mateix. Després també... Cafenet? Cafenet, cafeneta. Cafenet me n'aniria a un altre lloc que jo conec també. O sigui, agarrem el metro... Agarres el metro... No, no, és tan fàcil, perquè en el Trastero no hi ha metro. Cal recordar, com ve a dir la nostra companya Amparo, eh, que en Roma només hi ha dues línies de metro, la A i la B. Formen una creu i ja està, i no hi ha més connexió. La resta són tramvies, autobusos i apanyat-te-la com pugues. Entonces agarraría y en metro en la línia pararia en Redi Roma, una de les places també prou boniques d'allí de la ciutat i on ja són estudiant. I allí està el Pompi. El Pompi és il regno del tiramisú. És el regne del tiramisú, com ve del seu nom. I allí estan els millors caputxinos de tota la ciutat i el tiramisú més bo que provaràs en ta vida però així no. Te crec, te crec. Però vamos, és un orgasme <laughs> pel paladar. En totes les lletres, no? En totes les lletres. Per a sopar? Ai, per a sopar, per a Bé, sopar. Bé, abans d'anar a sopar podem dir algo, alguna cosa per veure mentre que es fa de nit Roma, mentre que, mentre que cau la nit en Roma. Mira, pots anar a tants llocs quan cau la nit en Roma. Mira, un dels llocs més, més increïbles i més pot ser més desconeguts de la ciutat és el Jardí dels Tarongers. Sí, el Jardí de Iarancini, que es troba mm, en una part prou selecta perquè és, mm, hi ha moltes ambaixades en aquesta part, doncs hi ha molta protecció per part de, de militars i demés. I hi ha un secret allí perquè hi ha una ordre de monjos que viuen allí, tipus templers, aquestes coses. I això, no us conté més, però vosaltres quan aneu a Roma pregunteu per l'ordre esta. I hi ha una... Com es diu? La ordre de... Ai, no me'n recordo. M'has pillat, Pau. <laughs> no passa res. El pròxim programa... El pròxim programa vos, vos porte el nom del, de l'ordre esta. I sí, hi ha un això que es mires per, la, per el forrellat mm. de lo que és el portolone que hi ha ahí i se veu una, un secret que no te puc dir. Has d'anar i mirar-ho tu, per els teus propis ulls. Perfecte, aniré. Quin és el lloc més romàntic? El Gian Nicolo la Piazza Popolo, pot ser, no sé. Són dos miradors que es veu tota la ciutat. Veus el Tevere, el Trastevere, el Vaticano, el Cupolone, San Pietro, que es veu des de tot, qualsevol punt de la ciutat. Veus inclús els l'extraradi també fins a l'Eur, el barri de l'Eur, que volia comentar també, que suposa que va estar dissenyat per, per Mussolini, i ara és on, està, on alberga la part de la ciutat olímpica, i són tots els, quadres, els carrers així quadriculades. Eh, i està molt bé. Per a sopar? El bar... Mm. Una bona pizza? Una bona pizza. Pizzas d'un metro per 13 euros. Pizzes d'un metro, sencer. Un metro, tal qual, 60 centímetres, no? Tot? Tot, tot sencer. Per una persona? 12 euros. No, per 3 o 4 persones, i serà 2 o 3 euros. Molt bé. Sí, si no, pots anar a un pizza al tallo, que són tipus quiosquets, n'hi ha tots els tipus de pizzas que vulguis i tu tries, posa'm un trosset d'esta, un trosset d'esta, tota te la pesen i a mi en dos o tres euros tens quatre trossos de pizza. Com anar al mercat. Igual. Sí, però en pizzas acabes de fer. <laughs> que és barata la comida. Eh? Si saps on anar, sí. En el Trastevere hi ha llocs molt barats i molt cars. I després estan les pizzas al tall o les tavole calde, que és el mateix, que si vas al costat del Coliseu, pues, te van a pegar una estacada del 10, però normal, saps? Perquè estàs al costat I... del Coliseu comentant que els nostres possibles oients anaren 24 hores per a pegar l'última volta per Roma, ja de nit, i despedir-se de la ciutat. Jo aniria a Piazza Espanya, perquè és una de les places més boniques, i aniria a Piazza del Tritone, dissenyada per Barberini. No sé, és que, per exemple, Roma és una de les ciutats amb més places del món i amb més fonts del món. Té més fonts que esglésies, i això ja és tot un rècord. Ja està dit. Pues sí, perquè és la ciutat amb més fonts de tot el món i, i moltes d'elles dissenyades per Barberini o Michelangelo, sense oblidar la Fontana i Trevi, clar, això és un cas a part, això no és d'este món. Mm, per a continuar, què creus que ens podria ajudar per a acabar de fer-nos una idea? Mm, una idea. De la ciutat. Jo aniria a Piazza Navona a veure un espectacle de tango que solen ballar, o a veure els pintors, caricaturistes, o simplement menjar-te un gelato. Bé, jo crec que... Te lleven el, el, te lleven el gust i te ho lleven tot. Jo crec que una persona que podria ajudar-nos a ajudar-nos a acabar d'imaginar la ciutat de Roma podria ser Amparo Puerto, que està, està allí visquent eh, l'Erasmus, però abans eh, m'agradaria que, que donés un final feliç, vull dir, un, un final apoteòsic, un final d'història, hasta visita mm, de Roma i, i donar-los alguns consells per eh, si algú, després de veure tot el que has dit, ha de tornar, què, què, què, se, li, què se li ha quedat i què ha de, de rematar a la pròxima volta que, que ets a fer la ciutat. És que n'hi ha molts, molts, molts jocs que se't queden encara que estigués vivint allí. O sigui, no te podria dir... Mm, qualsevol plaça, qualsevol carrer, com bé diu el refrany, tots els camins van a Roma, és de veres, qualsevol, carrer, qualsevol, qualsevol carreronet que, que agarres te conduirà a una plaça increïble o a una font increïble o simplement a un ambient on la gent te va acollir i te, no sé, respira un altre, un altre ambient. Per tant, eh, mm, recomanem que a banda de veure tots els museus, sobretot passegen pels carrers, no? Sí, es deixi, exacte. Que es deixen perdre. És, és una ciutat que durant els mesos de pluja és horrible perquè a millor està 8 dies seguits ploguent, però quan comença el solet, per allà per febrer, això és Glòria. Sí. Glòria és una ciutat que sempre té verd, és com una Irlanda en el Mediterrani. És una mescla així un poc estranya. Val. Jo tinc una pregunta. Yes. És de veres que uns locos com ells? Sí, completament de veres. O sea, és, és com voler suïcidar-te. Anar en Roma en bici és suïcidar-te. I ja sense bici, ja com a peató, te jugues la vida. Però no... És que n'hi ha una espècie de contracte, saps? Així com... Contracte no escrit els peatons saben quan han de parar i els cotxes saben quan han de parar. És, se miren... Has après tu aquest contracte? Sí, sí, sí. És com un segon, una mil·lèsima de segon. Mires la cara i saps el que va fer. Per això és una, una espècie de confiança, per això m'agrada tant també com a escàtica, però és perfecta per a la gent que no, que no busca un ordre, per a la gent que, no sé, que simplement confia en que tot funcionarà bé, perquè així és com vaig a ciutat. La ciutat ja funciona així, confiant. I, I està tot enganxat. Ara que estem parlant dels italians, una paraula per a definir els italians o una frase yeah. curteta sintetitzat de la ciència. Italians en masculí tiracanyes. Sí? <laughs> sí. I les italianes? Italianes en femení... Difícil, eh? eh no sé. Són... No, sé, no sabria dir-te. Les italianes són un poc complicades, també. No m'estranya que ho siguen, en part, eh? perquè tenen els tios a tota hora ahí <laughs> a, a I... A la jugular. Exacte. És de veres que estan tot el rat discutint eh, i que eh. criden molt. Sí, bueno, són expressius, són mediterranis. Exacte, o sea, no, no pots entendre un italià sense que es cride, però perquè són temperamentals. ¿Cuántos Luigis has conocido? Luigis no, cap. Luigis cap. Conegut Antonio, Emanuele, Andrea, però no, ningú Luigi. Eh, si pareix, contactem amb, amb Amparo. Me pareix bé. Sí, sí. Eh, bé, doncs, eh, de la mà de la nostra col·laboradora Lucia Márquez, Amparo ens contarà què tal li va la seva experiència Erasmus a la ciutat eterna, a Roma, per a poder fer, eh, acabar de fer-nos una idea, una imatge mental d'aquesta capital italiana. Taro, cuéntanos cómo fue tu llegada a Roma, cómo fueron los primeros días. Pues mi llegada a Roma, bueno, como, supongo que como todos los Erasmus, pues al, principio no es muy buena porque llegas a un hostal, bueno, en mi caso llegas, yo llegué a un hostal que estaba muy apartado del centro, no tenía unas condiciones óptimas para vivir y más si se alarga la búsqueda hasta 18 días, pero bueno, al final, pero como iba, iba acompañado, estaba con Albert, que es un chico que también se ha venido a Roma conmigo, que estudia también periodismo en la Universidad de Valencia, pues entonces con compañía pues se hace más ameno, porque lo que no ve uno lo ve el otro, vas, vas y luego ya empiezas a buscar, vas mirando pisos, vas a empiezas a conocer gente, comparas con otra gente y más o menos al final ya va todo ya sale todo rodado. Pero los, los inicios sí que son un poco duros, aparte ya con la lengua que vale que el italiano es fácil, que más o menos lo entiendes, pero al hablar también estás en defensa, supongo como todo lo, con italiano aún menos, pero supongo que como todos los idiomas te cuesta, estás en un país nuevo que no conoces y claro, los inicios sí que son un poco duros, pero ya creo que al, no sé, al cabo de una semana o así la, cosa ya va cambiando, conoces a gente y ves que todos están como tú y ya al final ya súper bien. Encuentras la, encuentras la <laughs> casa, comienzan las clases y ya pues ya empieza el Erasmus. ¿Y fue fácil encontrar piso más o menos cuando ya estabas, digamos, ambientada en la ciudad? ¿Cómo es la pues experiencia de buscar alojamiento? es un poco desesperante porque estás todo el día buscando, o sea, aparte que, aparte que estás todo el día buscando piso, a lo mejor solo tienes dos, dos citas, tres, porque claro, al ser una ciudad grande, no es como en Valencia, porque yo también he buscado piso, pisos en Valencia, a lo mejor en un día puedes ver cinco o seis, porque desde tres de la mañana y tres de la tarde los ves todos porque están todos por la misma zona. Pero aquí, claro, aquí en Roma, al haber tantas zonas de estudiantes, que no solo es, solo, no, no solo es una zona en concreto, sino que hay muchas, entonces los pisos están repartidos por todas las zonas de estudiantes. Y entre que quedas con, quedas con el casero, que mientras te aclaras, buscas, en el mapa dónde está el piso, pues todo se hace un poco complicado. Y aparte, luego el precio supongo que en París también nos eso os costó. Pues el precio, o sea, el precio es desorbitado, es el doble justo que Valencia. Si en Valencia te, puede costar 220, 200 el alquiler al mes, aquí en Roma de los, de los 400 no baja aparte las, eh, la luz, el, el rescaldamiento que es la calefacción, aparte, todo aparte. Entonces te puedes subir a unos 500 al mes, que es una barbaridad para, la beca, para lo poco que te dan de la beca de, la universidad. ¿Y qué tal es la zona? Pues la zona está muy bien, ¿eh? o sea, es una zona completamente, de o sea, de oficina. Eh, el fin de semana está muerto, eso sí, el fin de semana está muerto. Ah, llega el viernes por la tarde y notas como la vida que tiene durante la semana ya se apaga totalmente, porque es justo enfrente de mi casa está un edificio que es como donde va todo el mundo a hacer el DNI o, donde van extranjería y cosas, no sé, cosas, cosas oficiales. Y, o sea, ahí está lleno de gente. Por la mañana a las 7 hay, un tráfico. Es una, es una zona muy, muy, muy aparte de comercial, de oficina. Y tiene mucha vida, o sea, la, la zona está súper bien. Y por la noche también, para salir, también hay muchas cosas cerca de aquí. ¿Y qué tal la universidad? ¿Cómo ha sido comenzar a dar clases en otro país, en otro idioma? La idea general eh, de las cosas cuando te las explican los profesores se entiende, se entiende muy bien. Y lo, que pasa es que a lo mejor si empiezan a, divagar y tal, sí que te pierdes, pero lo que, lo que quieren decir, o sea, la, la esencia de, la explicación la coges. Lo, lo difícil es también coger apuntes en italiano, que yo lo intento, pero no sé, me es imposible. O tengo una, una línea, una, frase en italiano y la otra en valenciano. <laughs> es es súper caótico. Y, eh, o sea, uno ha visto mis apuntes, pero cuando empiece a estudiar, supongo que va a ser un poco caótico, pero bueno, ya veremos. Y aparte, las clases están, o sea, son falta las prácticas de Valencia, como los reportajes, noticias, toda, todo lo que desde el punto de vista del periodismo práctico aquí no hay, es solo filosófico. Pero ahora hemos empezado dos de cine que están súper chulas, que estoy aprendiendo, o sea, esto me ha venirme de Erasmus por todo lo que estoy aprendiendo desde, cine me ha valido la pena un montón, porque vamos a aprender muchísimo. Me está, me está gustando mucho que es. Vamos a otra facultad que se llama DAMS, que es la Facultad de Espectáculo, Cinema y Cinema, Espectáculo, Cinema y, Teatro. Y están súper guays las asignaturas, la gente mola mucho, es como la parte bohemia de la facultad. <laughs> ¿Y qué tal la vida con los italianos? ¿Se habéis sentido acogidos, un poco rechazados? súper bien. Los, italianos son, yo creo que no, no, no hay diferencia, son súper amables, aunque, bueno, la puntualidad, <laughs> como, o sea, <laughs> como una anécdota, fuimos, quedamos con un profesor para ir a la tutoría y creo que la tutoría la tenía a las 11, ¿vale? Nosotros llegamos a las 11 menos 10 ahí para estar puntuales porque pensamos, va, habrá un montón de cola. Y bueno, llegamos a las 11 y ahí había ya un montón de gente esperando. Eh, se hace a las once y media, a las once y media el profesor no viene y hasta la, estuvimos casi una hora y media esperando a que viniera, el profesor. Pero bueno, eh, después te lo explican súper bien, te, lo hacen, yo creo que lo explican mucho mejor que, en Valencia. eh, ¿Cómo es el vida en Roma? ¿Cómo es la vida allí de un Erasmus? Pues mm, mm, supongo que como en todos los sitios, por muy pequeño que sea el sitio, es uno parar, porque te, te, levantas, a a clases o quedas con la gente, con los amigos, a tomar algo, a ver cosas, los museos que nunca termino, o sea, yo estoy aquí dos meses y aún no he visto ni la mitad de cosas que hay para ver. Aún no he entrado al Coliseo, aún no, he entrado al Vaticano, supongo que, <laughs> a lo largo de, la Erasmus iré viendo cosas, pero lo ves todo por fuera y hasta que no me dedique un día a hacer turismo en serio, no, no, no voy a verlo todo. ¿Y qué le ha sido lo, más fácil y lo más difícil de adaptarse a la vida allí? A ver, lo más, lo más difícil, lo más fácil es que no, mm, yo creo que no hay dificultad. Un poco los horarios, pero tampoco, porque aquí los horarios son poco... o sea, a la hora de, de, comer, cenar todo, van una hora siempre, ahora, bueno, sobre todo, <laughs> eso no es difícil, pero lo que hay más diferencia es que sobre todo a la hora de salir por las noches, de, bueno, fiesta o, pues que todo termina, aquí todo termina muy pronto. Es como que dices, Roma es casi igual, los horarios son iguales que en Valencia, pero que va, aquí esto termina mucho más pronto pero así dificultad para adaptarme yo no he tenido. Eh, ¿Cómo es la relación con el resto de Erasmus? ¿Hay buena, buen ambiente? Sí, sí, sí, hay muy buen ambiente. O sea, aquí predominan los andaluces, o sea, predominan los españoles, o sea, el 90% de los Erasmus aquí de Roma son españoles y, <laughs> el, 10% son, son franceses, de Polonia, son de, o sea, franceses, polacos, eh, alemán, alemanes alguno que otro, pero españoles, o sea, <laughs> el 90% españoles y predominan los andaluces. Bueno, Amparo, pues nada, muchas gracias por tu aportación y espero que disfrutes del resto del año. Muchas gracias, Lucía, tú también por la, entrevista y que vaya bien por Valencia. Eh, gracias Amparo, muchas gracias, Lucía, y continuemos Marta Ramona a Sendeus de Ciuels. Continuem en Noctilien amb 110 decibels. Bona nit, Marta. Hola, Pablo. Eh, què ens has portat per avui? Avui eh, estem així una setmana més eh, en la secció de música del Noctilien, 102 decibels, i avui ens acompanya una veu profunda arribada des d'Alcoi. Ell va treure un disc molt interessant al febrer i està així per a contar-nos com va la seva aventura acabada d'estrenar al món de la música. Hugo Mas, benvingut a Noctilient. Gràcies, Marta. Hola, Hugo. Hola, hola. Bé, conta'ns, qui és Hugo Mas? Qui és Hugo Mas? Jo. <laughs> eh, res, bueno, dins de la música ningú, eh? Una persona que ha tret un disc fa no res. Bueno, fa no res, ja fa gairebé un any. I bé, i que es dedica a cantar de tant en tant i en li deixen, perquè ara no està la cosa gens fàcil, eh? Com i quan va començar la teua relació amb la música? Hòstia, fa molts anys. Doncs mira, molt nano. Quan tenia 6 anys o una cosa així, eh, tenia un professor de guitarra que ens ensenyava guitarra clàssica i em vaig fer una miqueta. I després d'ahir, mon pare ja tocava la guitarra i d'ahir vaig començar aprenent. I als 13 o 14 anys ja em feia cançons. Ara no vull ni sentir-les. Algunes les tinc gravades i em fa una miqueta vergonya. Però no és fins ara que he gravat el disc fins als 31 tacos, eh? Vull dir que... Tu, si no recorde malament, estudiaràs a Madrid, no? Mm -hmm. I què trobaràs per allà musicalment parlant? Molt, tot. Vull dir, jo venia del coi i quan vaig arribar a Madrid semblava Paquito Martínez Soria. Doncs, tot em semblava nou, allà hi havia tot, allà hi havia tot. I musicalment també. Hi havia tot el jazz que podies trobar, hi havia... A aquella altura estaven tot... Bueno, era l'època del, dels cantautors aquells, el Javier Álvarez, el Pedro Guerra, l'Ismael Serrano, i en aquella altura sí que cantava, ja cantava, ja feia les meves cançons i cantava en català a Madrid, i era complicat. Solia cantar a bars d'ambient gay, perquè <laughs> això de les minories es recolzem tots. Llavors, un català a Madrid i, un, i els gais, doncs mira, acabàvem per, per fer comboi. I, bueno, mira, molta gent i molta música i tot el que vaig voler, eh? vull dir, tot. A Madrid hi havia de tot. Ara, vaig deixar de cantar durant una època i fins ara no, no he recuperat cançons de, que tenen ja més de 10 anys, aquelles cançons, les cançons que han registrat ara. I per què vas deixar de cantar? Mm, bueno, vaig dir que escriure una època i després fer la carrera, després vaig viatjar prou, vaig estar vivint fora i clar, no... Continuava fent cançons, eh, però no, ja no cantava, tampoc, era, tampoc cantava, no anava buscant concerts als Algaritos ni res. Com definiries la teua música? <laughs> <laughs> Mira, jo, jo no ho sabia, eh? però eh, va haver un dia que estava al treball, jo treballo amb, amb insectes, vull dir, en un laboratori, i m'ha vist un company de treball i em diu Hòstia, Hugo, m'ha dit un amic meu que t'ha vist tocar al coi, que et veuré tocar el dissabte passat, i que sí, sí, vam tocar. Hòstia, m'ha dit que fas, un, que fas així molt spoken words. I jo, clar, no, no tenia ni idea d'això dels spoken words, que jo vaig pensar que ell doncs li diria spoken words perquè era un modernillo, i li diu, això li diré spoken words perquè sóc un tio rotllo parlant i tal i no li vaig fer cas. I un parell de setmanes després li vaig donar el... una amiga meva, estava buscant-me concerts en Palma, i em diu, ah, igual hi ha un concert, dic, hòstia, ja et convidaré a sopar i tal per la feina que has fet per mi. I diu, no, no, si a mi los Spoken Wars m'agrada moltíssim, que em convides al concert, i jo vaig dir, hòstia, dues persones que em diuen alguna cosa dels Pokémon Wars. Jo vaig anar a Google, vaig posar Spoken Pokémon Wars, i vaig descobrir que era un tipus de música i em vaig trobar totalment, totalment identificat allà, perquè la meitat del disc, com és, és recitat. Eh, hem de dir que al disc t'acompanyen uns músics extraordinaris i res, volien saber com es vas conèixer i com va sorgir la idea de que participaren al disc. Doncs mira, el Recu, el pianista, eh, són companys que tenim 6 anys. Ell és un virtuós del piano i és un, i és un fora de sèrie, és un professor de conservatori. Ell està especialitzat en tocar Chopin, Rachmaninoff... Ha tocat el segon concert de Rachmaninoff fa menys d'un mes i era un pianista extraordinari des de sempre, des que anàvem al col·legi. Eh, Jacobo, que el guitarrista, eh, van ser companys de l'institut i acostumàvem sempre que tornava al coi de quan estava vivint a Madrid o quan tot vivia a Sòria o a Azores o quan tornava al coi acostumàvem a fer concerts i entre ells tres van muntar el disc, van muntar un poc els arranjaments. Finalment necessitàvem algú, algú més que ens donava un poc la profunditat d'un baix i vam trobar a Julio, ens el van presentar, és un contrabaixista de, de primera línia i li va donar tota la coherència. I finalment ha aparegut Jordi, que és un, que és un tio de puta mare i se'ns va i ens donava el rotllo. Tot que ell venia un poc de la música latina i, del, i de brasileira, però clar, li donava aquest rotllo estrany que té el disc, que jo no sé si agradarà o no, però que, bueno, pues, ha resultat així. A quin públic t'adreces? Jo què sé, això ho saber jo, a quin públic m'adreces. <laughs> no ho sé, la veritat, eh? no ho sé. Però eh, el disc este vull dir, no, no li agrada, és un disc que no funciona, és un disc molt poc comercial i, i no funciona, ja està, no va. Ara sí que hi ha certs moments en què a determinades persones concretes els emociona molt i llavors es tornen, es tornen com... Ara, de fet, hi ha un... un... Clar, quan tens la sort de que persona que s'emociona amb el disc és un programador, tot va bé. I ara hem tingut la sort que hi ha un, un, un programador del Centre Cultural Blanquerna de Madrid que li, li vaig enviar el disc, la referència, i li ha encantat, li ha enamorat el disc i ens ho programa allà. I el dia 11 de desembre toquem allà amb, amb tot luxe, amb piano de cua en escena, amb, amb una promoció que deu al Centre Cultural Blanquerna, que està al costat del Cercle de Belles Arts. I és un bolo impressionant, vamos. I tot perquè li ha agradat, eh? Vull dir, I era una cosa super estranya, el vaig enviar i dic, bueno, ja ho veurem. Però sempre passa, vull dir, de les mil persones que poden haver sentit el disc, pues, jo que sé, n'hi ha 10 persones que els ha agradat i que estan, i que estan com boges. Pues sí, mira, un 1%, eh? Jo no sé quin públic m'adreça, però fes comptes. Eh, T'hem sentit cantar en català, en francès i en portuguès. Què passa amb l'anglès, Hugo? També, mare, si jo he Fet, clar, jo, de fet, mira, hi ha un grup que és superinteressant, des del millor que s'ha fet ara, es diu Arthur Caravan, no se'l coneixeu, estan tirant molt, són companys meus d'Amics de, Coi i i hem tingut molta relació, eh? i vam treure el disjunts i som amics de sempre i continuem juntant-se cada cap de setmana i la primera cosa que vam fer junts va fer un concert exclusivament ells tocant, que són, ells són un grup bueno, no sé com definir-ho però poc en la línia de la Velvet en la línia de Dominicà no sé, en la línia de John Cale i vam fer un concert exclusivament de Leonard Cohen, perquè jo acostumava a cantar moltíssim a Leonard Cohen, i llavors jo cantava i ells feien tot el, tot l'acompanyament. I va ser un concert que d'ahir, de fet, els va, va quedar una cançó que ells han enregistrada, que és la versió de Susana que va traduir Tot i Soler, bueno, que Tot i Soler la va arranjar, la va traduir, jo no recordo qui era el traductor, i, i ells l'han gravada, però vull dir que en anglès van fer tot el concert i continuem fent, eh? Vull dir que... Molt bé. Eh, has dit que t'agrada escriure poesia i de fet ja tens uns poemes publicats. Algun, però poca cosa, eh? Bueno, algun n'hi ha per ahí. I què va ser abans, la poesia o la música? Mm, mm, no, no ho sé dir-te-ho. Eh, probablement les dues coses. Vull dir que el que passa que de manera independent o no tant. Vull dir, jo vaig començar a cantar, mon pare tocava molt a Paco Ibáñez i a, a, el Serrat i el Víctor Jara, ell sempre un poc m'ha criat amb aquell ambient, el, el Leonard Cohen moltíssim se sentia, eh, el Jacques Brel, el Leo Ferre, tota la gent francès també era una cosa que sentia molt. I, i tot aquest tipus de música, sobretot el Paco Ibáñez, que el sentia molt bé sempre acompanyada de poesia. I ja des de, des de xaval ja m'agradava prou la poesia. Per tant, he anat les dues coses i finalment hi ha un moment en què comença a fer cançons, comença a fer rodes d'acords i dius que vaig a, vaig a posar-li un, un poema i no sé dir-te, és que he fet les coses juntes i separades. Eh? Eh, com hem pogut comprovar, un tema constant a les teves cançons és l'amor i la figura de la dona. Què o qui t'inspira per escriure-les? Pues mira, aquesta cançó fa 10 anys que les vaig escriure. Fa 10 anys, jo tinc 30 als 20 anys, imagina com estava jo dormonat. Jo no diria tant l'amor a la dona com l'erotisme. Vull dir, i clar, l'altre dia, no sé, estava parlant amb Manel Rodríguez Castelló, el poeta, i em dia, home, has fet un disc molt eròtic. I el dia, clar, <laughs> collons, pensaves tu als 20 anys, però efectivament, què pensaves 20 anys? Doncs pues això, he estat tot el dia pues, pegant-li el tarro sobre el mateix. Qui m'inspirava? Suposo que moltes persones, home, podria dir-te noms i cognoms, però no, no crec que siga massa pertinent, eh? <laughs> No sé l'abast d'aquesta entrevista, però quasi preferiria no. <laughs> N'hi ha una cançó al teu disc eh, del Tabaix de la Sextina que deixa el públic amb la boca oberta perquè és un total embalbussament. I tu la recites com si res hi passa a l'escenari i ara has de confessar quantes hores d'assaig n'hi ha darrere d'aquesta agilitat. No tantes, eh? eh? No sé dir-te, perquè últimament no confia gens en la meva memòria. Eh, de fet, ara tinc l'intenció de muntar una obra de teatre i estic patint moltíssim per memoritzar i no sé molt bé com la vaig aprendre. Suposa que aquesta cançó li vaig fer la música a propòsit per a la lletra, però la lletra és una sextina. Ho he intentat, he provat la mateixa lletra amb les sextines de Maria, de Maria Mercè Marçal i... Sí, i tant, i tant, clar. Rellisca, llueix el fim sobirà com el pom, el passamà per jacta la barana, va dur líric i negre l'esclou. nu baixant l'esgló, du champion axol replà, trànsit d'abstracció a la barana, a reconstrucció del delta baix, un ready-made, versió mot pom, de vertebració... I aquesta és una miqueta més lenta, acostumava a cantar-la més ràpida, que després és que ja ho... Clar, si ja s'entén poc i el, i el poema és massa... sintàcticament és complicat, si la cantava més ràpida, a banda quedava un poc més atropellada, eh, ja ni s'entenia ni de lluny, vamos. Do d'escala la barana, som música ufana, rellisca m'hi sostingut a plena d'alta baix, a la nota membrana d'esló, sol i la son clarien el replà... Sí. Molts et comparen amb l'Ovi de Montllor. Tu què trobes, que us pareixeu o que no? Sí, el que passa... No, bé, eh, evidentment, evidentment. Suposo que hi ha moltes coses a Iulli, que jo sóc del coi, que tinc una veu com la tinc, i que cada vegada la tinc més, més i més greu, perquè ja, ja em fa inclús agonia de sentir-me, dic, ostres, cada dia és la veu més greu, que a més, tenim un ideari també molt paregut, una afiliació anarquista, o per almenys que l'anarquisme ens ha marcat molt. Eh, del qual hem tingut els mateixos mestres, que és quasi més important, perquè a mi l'Ovidi em va influir relativament, relativament al tipus de música, eh, en el tipus de discurs, però sobretot en la manera de recitar. Però clar, la seva manera de cantar i la seva manera de recitar li venia de la chanson francès també, que és com em ve a mi d'escoltar Brel, d'escoltar Leo Ferrer, que probablement en referents d'ell. A banda d'això, no crec que siga... Eh, dir, la part important que es coneix de l'Ovidi no és exactament la que a mi m'ha influït. Si m'ha influït alguna part de l'Ovidi, segurament són els primers discos, l'Un tants, el Crònica d'un País, eh, i la part més coneguda de l'Ovidi és la de Fera Ferotge i Mm, clar, no, sé, no, no té massa a veure, no sé si en un futur faré una cosa un poc més en, en l'onda de l'Ovidi. Suposa que no. També és cert que este disc pensava, eh, jo el vaig fer com per tancar una època en la meva vida, de fer unes cançons i tal, però bueno, sí, evidentment, la, la, la connexió és immediata. Ara, no diria jo, suposa que m'ha influït pues, més en l'estil de fer la lletra i probablement també en l'estil de cantar Leonard Cohen o Tindersticks o coses més actuals o és Bjornes Benson a l'hora de fer arranjaments musicals va clar, si cantes en català és el coi, tens la veu que tens i, i parles d'un i tens un discurs paregut té la referència vides immediata i a més també hi hem fet un homenatge paregut que és que ell, hem embolcallat el disc en un tipus de... en un format que és de cartró, com el va fer ell en el que feia el coi. Però bé, això és un poc de la meva mitologia perquè volia tancar una època, tampoc és... Ah, sí, home, no ho jo encantat en comparant l'Ovidi, eh? Què dona la música, Hugo? Què dona la música? Puh, jo això t'ho de respondre ara en un minut. Jo què sé, què dona la música. Suposa que fa que t'oblides d'altres coses, que és la cosa més important. La música és una cosa que sempre està ahí, que sempre fa que t'oblides de les coses que voldries oblidar-te i costa. Eh, com està el tema d'aconseguir concerts? Fatal. Fatal. Fatal no, fatal si, si eres tan pijo com jo, vull dir. Si vols tocar amb tota la banda i amb una banda de músics i vols respetar-los el caché i que puguin, puguin tindre un, un sou digne si venen a tocar i... complicat si vols fer concerts que estiguen bé, perquè clar, jo em poso a tocar en un garito i a mi no em fa ni punyetero cas ningú, i la gent comença a fer-se copes i ja està. Has de tocar en un teatre, un teatre val uns diners, algú ha de pagar, llavors és complicat. I ara amb tota la crisi bé perquè no hi ha diners o bé perquè hi ha l'excusa de que no hi ha diners, és molt difícil de trobar-ne concerts. I de fet, mira, jo n'he fet dos o tres concerts serios així amb tota la banda des que vaig treure el disc i fa un any. Tampoc és que pugui fer-ne molt més, eh? perquè tots tenim feines i però és el que hem fet, eh? vull dir que no es pot molt més. Crec que hi va haver una polèmica quan tocares a, a l'auditori COI, no? Va passar ahir alguna coseta? Sí, clar. Eh, però això fa molt de temps, eh? És a dir, a mi al Coi no em deixen tocar l'Ajuntament diu que, que me'n vaig a Pastafang. I que me'n vaig a Pastafang ho diuen perquè fa un parell d'anys, o tres anys ja, en el coll es donava uns, fer una gala, una gala que era un, una gala de... de es, es reiniciaven uns premis que es donaven als anys 60 i, és, i eren els no sé quin aniversari del periòdic del COI, però tot, tota aquella parafernàlia de, de fer l'aniversari del diari del COI ho havia capitalitzat molt el govern, el govern municipal, que ara, és hores d'ara, és del Partit Popular. A mi em va quedar un amic i em va dir, escolta, no vindries a fer una cançó del de meu poble, al Coi, la David Montlloru, jo t'he vist que tu la fas bé. I ell era el director de l'orquestra d'una big band que anava un poc a amenitzar tota la, tota la gala. I em va explicar, mira, això és, es donarà un premi es dirà, ah, i, i simbòlicament es dona el premi al poble d'Alcoi, en aquest moment farem fosc, farem, hi haurà un focus, tu estàs allà baix de llum i toques el meu poble d'Alcoi, te'n vas i ja està, i no cal ni que ho assages, ni que vingues a assajar, ni que fas res. Jo vaig dir que sí, però tampoc sense saber massa bé, vull dir, a mi jo, la meva afiliació política, tothom la coneix i no, ni vaig amagant-me, tot el contrari. I clar, que m'ho demanarà aquesta persona, que em coneix de sempre, i vaig dir, clar, no, no hi ha per cap problema quan vaig arribar allà i tenia dos cartells de marinador als dos costats de l'escenari de 3 metres per 3 metres i, eh, i estava tota la tota plana major del PP, l'alcalde, Sedan o el Peralta, el que era el conseller, i tots allà, i jo dic, què collons faig així? jo... Però clar, com no tinc massa coratge, vaig dir, no vaig ser capaç de dir-los que no cantaria que no cantaria. no vaig anar a casa supercabrejat perquè vaig fer la cançó en l'assaig general i el sendemà havia d'anar a Torà i cantar i no em vaig atrevir a dir-los que no ho faria i vaig estar mal, no sabia què faria i finalment, mira, vaig pensar oh, no tindràs més ous en la teva vida i tornant, venint de València cap al coll, anava en el cotxe i anava canviant la lletra al meu poble, al coll, no sé si coneixia la cançó, i parla del coll, el coll n'hi ha tal, el coll n'hi ha l'altre, el Coi ha... I jo pues, vaig fer un poc una crítica a tot el, a tota diguem, el projecte polític de, del Partit Popular del Coi, que era l'hotel de la Font Roja, la part de, el, el tal de la Canal, el, no sé, tots els, els projectes polítics que havia fet els últims quatre anys. Clar, vaig començar a cansar, vaig començar a cantar i quan vaig començar a canviar la lletra, vaig començar una cançó, amb una estrofa de l'Ovidi, però vaig començar a, can a canviar la lletra, es va fer un silenci supertens, allà no... I em pensava que allà, vamos, jo i mira, finalment em vaig atrevir i vaig dir-ho tot i, vamos, allò va ser horrorós, horrorós, vull dir, es veu que, que els va sentar fatal i a més, com ells havien, com allò era una cosa realment una cosa del diari del COI, havien convidat a totes les entitats públiques i persones que pogueren tenir una relació pública, allà havia vingut la majoria del COI, el COI és un poble d'esquerres, vulguem o no, i allà es va plantar, clar, i al finalment la gent va aplaudir i tot el que ells havien capitalitzat, com havien aprofitat una, diguem, una festa d'un diari per a fer una cosa que, que finalment que els donarà rèdit electoral, d'alguna manera es va malament. I es va, sentar, es va sentar molt mal perquè Coi és un poble i ens ho coneixem tot. I molta gent vinculada al PP m'ha dit hòstia, això els ha sentat i encara estan rabiant tu i des d'ençà que no em toquen, no em deixen tocar. No és que em preocupe, però home, gravar un disc que no puc presentar al meu poble, però bueno. Per quins escenaris has estat ja? El disc este? Mm. Poquet. Mira, vam tocar un concert molt bonic a, a l'Universitat al, de Gandia, mm a la, a la Casa de la Marquesa, a la Casa de la Cultura, un concert moltíssima gent, 400 persones, vull dir que això per a mi és moltíssim. I amb un escenari en piano de coescena, el van presentar a l'Olleria perquè em deixaven presentar al coi i tot eren problemes, i resulta que l'Olleria m'ho van facilitar, doncs ho van fer allà, i després hem fet prou concerts igual pues, amb trio, amb... hem anat a l'octubre, sí, abans de gravar el disc, el van fer a l'octubre, però només amb dues guitarres, i jo amb soles amb la guitarra doncs, he més coses. Ara, eh, ja està. Ara anem a Madrid el dia 11, si podem anar a Barcelona, a Barcelona, i estem intentant fer-ho així a València, perquè hi ha molta gent que espera que el presentem com a mínim a València, o que fem un concert per poder vindre, perquè no l'ha sentit en directe. I jo crec que si fem el concert així a, a Barcelona i a Madrid ja puc donar ja <laughs> finalitzat el disc i una altra cosa. I a Itàlia també vas estar cantant, no?, fa uns mesos. A Itàlia vam anar, el que passa finalment van tindre problemes i i eh, amb els músics i no sabíem, havíem de tocar, havíem de tocar a l'Alguer i finalment no va, vam anar perquè ho tenim tot tancat però com que no vam poder cantar finalment no van cantar, llavors bueno, vam anar de viatge vam estar quatre dies allà <laughs> i bueno, pues ja aprofitarem Què sentiràs la primera vegada que vas actuar a un escenari en públic i això? Eh... Puf, ja ni me'n recordo, estaria a l'institut jo què sé, si és que he sigut un poc xorra tota la vida. Pues Em vaig, no ho sé, el que passa és que és diferent, perquè una cosa és, una cosa és fer el xorra i fer altres coses i portar un personatge i una altra cosa és portar unes cançons que en principi parlen de tu. Llavors això t'ho has de plantejar. El que passa és que a mi em senta bé estar en públic, eh? Jo no sóc d'aquells que dic, no, jo escric per a mi, no vull ensenyar-ho. Vull dir, jo les coses que les faig i les tinc treballades m'agrada que se senten i que la gent ho escolte. I em sol llegir millor les coses quan tinc públic que quan no les tinc, perquè entenc que hi ha un auditori i que entenc que és un diàleg. I eh, què vaig sentir? Suposa que el mateix. Cantant no passa massa, massa... Pensa que més o menys ho faré bé, si no només oblida la lletra i ja està. Fent teatre passa pitjor perquè ja patixes, perquè se't poden oblidar les coses o... Ara, eh, sents pues, doncs, mateix, la sensació, home, és una sensació potent, eh? És una, sempre, tothom t'ho dirà, vull dir, és potent pujar a un escenari que n'hi ha gent determinades persones allà davant. Mira, l'última vegada va ser allà, en Gandia. vaig pujar, de fet, quan vaig veure l'escenari, la quantitat de gent que n'hi havia, dic, mare Déu senyor, tot això fa Hugo Mas. I, Hugo, eh, has comentat que t'agradaria fer un, un directe així a València i a nosaltres, mm, per acabar, ens agradaria que, que si pogués tocar-nos alguna cosa en directe, si claro. no tens ningú inconvenient. Cap problema. Pues moltes gràcies. Que voleu algun especial o algo que? No, algo que, que cregues que a la gent jove i als estudiants de València es pugui agradar. Pues és un poema de, de Manel Rodríguez Castelló la cançó de l'alba. La brisa veure en els cristalls de l'eure quan el cortinatge de la nit encara veig estels del dels terrats i l'aire és el perfum d'una flor negra i empunya l'alba el seu glavi i signa el llavi que li bava el seu nèctar la lluna, de la mar. És desatant no vull dir amor, no vull dir amb l'ombra amarga, no vull dir amor, no vull dir amb l'ombra amarga. amb de les cordes, de l'arpa de vent de l'alba, està arrossegant el moll de l'os, tot el fred de l'alba, fes-me créixer de la llavor, de la llavor de l'ombra amarga, fes-me créixer de la llavor, de la llavor de l'ombra amarga. les cordes de l'arpa del vent de l'alba està arrossegant el moll de l'os tot el fred de l'alba fes-me créixer de la llavor de la llavor de, de l'ombra amarga per la teva companyia i res, et desitgem molta sort amb tots els teus projectes i esperem que tornes per així per a compartir-los amb tots nosaltres. I es despedim amb la teva música i res, Pablo, fins aviat, això és tot per avui. Eh, moltes gràcies, Marta, moltes gràcies, Hugo, i esperem, com ha dit Marta, voler estar a València actuant. Quan vulgueu, gràcies a vosaltres. I fins a la pròxima. Fins a la pròxima. sóc el presoner d'eternes primaveres que orfe d'uns ulls bruns s'alleta de cadenes. Jo sóc l'amant sobtat que cerca entre les selves un cau d'amor furtiu, un niu de foc i eures. Jo sóc el diamant, la mel i l'esmeragda, dolç com l'alediví, quan la nit s'atansa. Jo sóc el crim nefant, una llàgrima amarga, presoner d'un desig que m'omple de recança. I vist per tu, sents tu, mirada de carn fina, captiu en viva mort d'una alba encesa i grisa, i visc per tu, viva mort d'un alba encesa i grisa. Falábamos das praias e ardia París com a el Bé, moltes gràcies per haver estat així amb nosaltres en Octilient i com cada setmana ens despedim amb aquesta cançó gallega així que moltes gràcies i com sempre a gaudir de la ràdio. Ciao, soy otra de me escribirche, contarci che se te agora. Penso en mentre sovento, seguiré matandosi na mia casa, seguiré sendo tan tan triste come a que comprende. Deixame contarci a mia storia de bailarina, meus vestidos.